macca simore nogas jeeɗiɗi subakallaw ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe fof e hohoɓe leñol ɓe jooɗo di ngam ƴewde no mbardi yeesu ɓe tongimo ɓe nawanimo pilate gornere o nden yudas jamfinoɗo mo o yii o fawama kuugal nimsa nangi ɗum artiri capanɗe tati mbuuɗu kaalis danejo ɗe to ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe kañumen e hohoɓe ɓe o wi ɗumen mi bakkidini ko janfimi mbo wiyani waɗani ko kono ɓe jaabimo ɓe mbi koni <laughs> ko wondimi hen <laughs> ɗum ko haajuma yudas weddi kayiso e nder suudu allah he yeehi waɗoyi hoore mum yerga ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe kocci kalis o mbi sare men o rokkani en wattude o kalis e keeshe ngati ko o jobdi ƴiƴam caggal nde ɓe kawri e kongol ɓe ƴetti kalis o ɓe coodi ɗum ngesa mahowo looɗe ba ngam wadde ɗum baamule arani en ko ɗum waɗi baan ngesa wiyete haa jooni ko ngesa ƴiiƴam e on sahaa ɗum ɗo ko annabi yeremi wino timmi ɓe ƴetti capanɗe tati mbuuɗu kaalis daneeje ɗe ko ɗum woni coggu mo ɓesngu israil taƴani coggu o ɓe coodi ɗumen ngeso mahoowo looɗe ba hono no joomiraaɗo o yamrirnoomi ɗum ni yeesu darii e yeeso gorneer he oon naamni ɗum wi'i mbele ko aan woni laamɗo yahuuda en o o jaabi o wi'i aɗani haalda hunuko ma kono nde ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e hohoɓe ɓe takkimo o jaabaki hay huunde ko ɗum waɗi pilat wimo mate a nanani koɓe takkuma ko fof kono o jaabaki hay hen toɓɓere wootere ɗum haawi gornere o no feewi kala kew dandore gornere o ina rokkatno yimɓe ɓe suɓaade e sokaaɓe ɓe mo poti woppitaneede ndeke e on sahaa ina woodnoo cokaaɗo mawnuɗo innde biyeteeɗo yeesu barabas ɗo ɓe ndenti ɗo pilat naamniiɓe wii holimo jiɗɗon mi woppitana on ko yeesu barabas walla ko yeesu biyeteeɗo almasiihu gati pilat ina annduno ɓe gaddanirim ɗum yeesu ko kiram kadi nde o jooɗi to ñaawirde to joom suudu makko neli e makko wii woto waɗ o gorko peewɗo hay huunde ngati e o jemma ɓennuɗo koyɗi makko tamponi kam no feewi ardiiɓe yettunooɓe satak ɓe e hohooɓe ɓe nduñi diɗɗal ngal e ñaagaade pilat yo woppit barabas wara yeesu gornere o ƴetti kadi konngol wiiɓe holi e ɓeeɗo ɗiɗo mo jiɗɗon mi woppitana on ɓe jaabi ɓe mbi pilat namniɓe wi nden noon holino mbaɗanan mi yeesu biyeteɗo almasihu o kamɓe fof ɓe jaabi ɓe mbi ɗo namniɓe o wii holi ko waɗi ko boni kono ɓe ɓeydi wullude aɓa mbiya nden pilate yii alaa ko waawi heen tawi kadi dille ɗe ina ɓeydo heewde doole ƴetti ndiyam sooyɗii e yeeso yimɓe ɓee wii ɗumen mi sooɗii juuɗam e ƴiiƴam oo gorko ko haaju mon kamɓe fof ɓe njaabi ɓe mbii yo ƴiiƴam makko faw min minen e ɓesngu amen e on saha pilat woppitani ɓe barabas yamiri yo yeesu karwise caggal ɗum tottiri ɗum yo feŋoye soldateɓe gornorɓe nawi yeesu to nder galle laamorɗo to taarni ɗum haɓɓere soldateɓe nde fof ɓe ɓorti comcin makko ɓe ɓornimo sabandor goro caggal ɗum ɓe cañi lefol kooce ɓe piilimo ɗum ɓe mbaɗi kadi keewal e junngo makko ñaamo ɓe ndicci e yeeso makko ɓe ngoni e toonde mo aɓe mbiya ɓe goni e firƴude e makko aɓe ƴetta kewal ngal aɓe konga e hoore makko nden ɓe gayni toñdemo ɓe ɓorti sabandor o ɓe ɓornimo comci makko caggal ɗum ɓe nawimo ngam feŋoydemo nde ɓe jaltata wuro ngo ɓe potti e gorko gooto siren naajo beeteɗo simon soldateɓe ɓe mbawnimo wakkade feŋirde yeesu nde ɓe jetti nokku goto beeteɗo golgota ɗum firti ko nokku laalagal hoore ɓe dokkiɗon yeesu ndiyam resen jillodirɗam e jaram katɗam rok yo yar nden o meeɗi hen o sali yarde nde ɓe peŋi mo ɓe mbaɗi comci makko kuuraji caggal ɗum ɓe jooɗi ɗon aɓe ndenamo ɓe bindi dalilu pengol makko ɓe tinnu ɗum e hoore makko ko ɗum ɗo ɓe mbindi oɗo ko yeesu laamɗo yahuda en e on saha taƴoɓe ɗiɗo penda e makko hen goto bangge makko ñaamo goto o bangge makko nano wirtotonoɓe mo ɗon ɓe ina dimbinatno koye gona e yennude mo mbiya <laughs> an pirtowo suudu allah ndu ma ɗum he nder ɓalɗe tati o dandu hoorema <laughs> si tawi ka ɓi allah jippo he feŋirde he <laughs> kono noon ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe e hohoɓe ɓe foof goni kañum enne e toon jamo ina mbiya <laughs> o dandi wonɓe kono o ronki dandude hoore makko mase wona ko lamɗo israila yo cippo hankkadi e feŋirde gogdinen mo wona o resdi hoore makko ko allah <laughs> yo allah hakkilmo hankkadi tawde ne yiɗi ngato wi ko ɓi allah taƴoɓe feŋanoɓe sara makko ɓe ne goni e yennirdenbo noon tuggude e waktuji sappo e ɗiɗi ñalawma ha waktuji tati kikiɗe niɓɓere kulus waɗi e nder leydi he fof hedde waktuji tati kikiɗe o wulli dande dow o wi eli eli lama sabaktani ɗum firti ko allam allam holko waɗi goppuɗami hunde e wonnoɓe ɗon ɓe nani ko haali ko woni e wiide <laughs> mboɗo nodto elias <laughs> ɗon e ɗon goto e maɓɓe dogi addoyi taƴetilde éponse e suuwi ɗum e binégra loggi ɗum e kewal faari ɗum e hunuko makko beele yo o yar kono heddiɓe ɓe mbi ɗale ƴeewen so tawi ma iliyas ar dannudemo caggal ɗum yeesu wulli kadi wulaango manngo taƴi e on saha rido suudu allah o seeki gila dow haa les wonti alluuje ɗiɗi leydi yerɓi kaaje peeci janaale ngudditi seniiɓe heewɓe maynooɓe nguurti ɓe njalti e janaale caggal nde o wurti ɓe naati saare senine nde yimɓe heewɓe njiiɓe mawɗo soldateɓe o e wondunoɓe e mum ngam rende yeesu ɓe njiino leydi ndi yerɓiri ni e ko kewno ko fof kuli no feewi mbi so goonga o ko ɓi allah tigi rewɓe heewɓe kadi ina luusindino ina coyno ko ɓen ndewno e makko gila galile ina carwamo ina jeeno e ɓen rewɓe mariyama magdala mariyama yumma mum yaquba e yusufa kañumen e yumma mum ɓiɓɓe sebede nden yeehi haa kikiiɗe gorko gooto galo jeyaaɗo arimatte ari o wiyetee ko yusufa te kanko ne ko almuuda yeesu o yehii to pilate o naamni ɓanndu yeesu e on sahaa pilat yamiri yo o totti ndu o ƴettu ɓanndu ndu o hasniri ɗum leñke so pul o ubbi ɗum e yenande hesere nde o yamirno yo asani e haayre caggal ɗum o regni haayre teddunde o hippi ɗum e damal yanande he o yehi mariyama magdala e mariyama goɗɗo o ina jooɗino ɗon ina kucciti e yanande hee jango e mum manam ñalawma dewɗo e keɓugal o ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe kañumen e farise en ɓe jaadi to pilat mbi ɗum laam min ciftori penowo o wi'ino nde wuuri nde ma wuurtu balɗe tati caggal maayde mum nden noon tinno yamir yo yanade nde toppite ha ñande ñalawma tatoɓiijo o wota almuɗɓe makko garde gujjo ɓandu ndu mbiya yimɓe ɓe o wurti e hakkunde maayi ndeen fenaandi sakketeende ɓurata adande nde bonde pilat wiiɓe soldateɓe reenoɓe nani njahe toppitoyeɗe yanaande nde no doole mon ponno e on sahaa ɓe njehi toppitoyaade yanaande nde ɓe takki e mayre hayre nde ɓe mbaɗi e mayre jeloode ɓe darni ɗon soldateɓe yo nden